Psalm 9. In finem, pro cultis filii, Salmus David. Confitebo tibi, Domine, in toto corte meo. Narrabo omnia mirabilia tua. Letabo et er exultabo in te, salam nomini tuo, altissime. In convertendo inimicum meum, retrosum, infirma punto, et peripunta facie tua. Coniam fecisti judicium meum et causam meam, sedisti super tronum, qui iuricas justitia. Increpaste gentes, et perii tempius, nomen eorum delesti in aeternum et in saeculum saeculi. Inimici te fecerunt fra mei in finem, civitates eorum destruxisti. Perit memoria eorum cum sonitu, et dominus in eternum penam, pemanait. Paravit in judicio tronum sum, et ipse judicabi orbem terre in equitate iudicabit populus in justitia et factus est dominus refugium paperi Auditor in opportunitatibus in tribulatione et sperant in te qui noverunt nomen tuum coniam non terre lequiste te domine salite domino qui habitat in sion annuntiante intelligente studia eos omnium requiem sanguinem eorum recordatus est non est oblitus clamorum paperum miserere mei domine vide humilitatem meam de inimicis meis, qui exaltas me de portis mortis, ut annuntiam omnes laudatio, laudationes tuas in portis filiis Sion. Exultabo in salutare tuo, in fixe sunt gentes in interitu quem fecium in laqueo isto quem absconda absconderunt comprehensus est per me cognos cognoscento dominus judicia facians in operibus manum suarum comprehensus est peccator convertator tanto peccatoris in infernum omnes gentes quae oblivisunt Deum. Coniam Quoniam non in finem oblivio erit paperis, patientia pap paperum non peribit in finem. Exorce, Domine, non conforteto homo, judicentur gentes in conspecto tuo. Constitue, Domine, legislatorum super eos ucian gentes coniam omni in omni sunt